no, no.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 našim bolestima koje nas sve češće i češće pogađaju, a nažalost uzrok tih bolesti jesmo onajčešće mi. Govorimo o posebnim bolestima za koje ljudi koji se ne drže vjere, koji ne praktikuju vjeru, koji nemaju islamskog uvjerenja, ubjeđenja, teško pronalaze lijeka. Govorimo o bolestima poput uroka, sihra, džinskog napada i sličnih bolesti. Ako je se najčešće i najbolje otklanjaju učenjem Allahovog subhanahu wa ta'ala govora Kur'an i Kerima. U našoj prošloj emisiji bilo je govora o sihru, njegovoj opasnosti, pogubnosti po one koji se njime bave, ali isto tako i pogubnosti za one kojima se taj sihr napravi. Također bilo je govora i počeo sam sa spominjanjem vrsta sihra proučavajući Kur'an i sunnet Allahove riječi i riječi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam možemo zaključiti, uvidjeti da postoji nekoliko vrsta sihra. I sve te vrste sihra imaju svoje simptome, imaju svoje pokazatelje i imaju određeni način izlečenja. U našoj prošloj emisiji spomenute su tri vrste sihra koje nailazimo na njihovo spomen nailazimo u Kur'an i Kerimu. Sihr rastavljanja. Sihr rastavljanja. Prejasno u 102. ajetu sure Al-Baqara spominje se da su ljudi podučavali se sihru od Haruta i Maruta, od dvojice po imenu Harut i Maruta, I između ostalog, ono čemu su se podučavali od njih jeste kako će rastaviti suprugu od njenog muža. Kako će rastaviti muža od njegove žene i slično. Zatim, vrsta potpuno suprotna spomenutoj. Druga vrsta jeste sihr sastavljanja ili sihr ljubavi, gdje sihirbazi ispravljaju sihr kako bi spojili dvoje koje se inače ne mogu. To dvoje, muškarac i žena, nikada nisu mogli ni zamisliti da će živjeti, da će imati potomstvo i sl. Odjedan put osjećaju neizmjerno veliku ljubav jedno prema drugom, sklapaju bračnu vezu, stupaju u brak, međutim u braku imaju problema. Nije to sve tako glatko. I također treća vrsta sihra koju smo spomenuli jeste sihr priviđanja. O ovoj vrsti sihra Allah subhanahu wa ta'ala mnogo govori kada nam navodi kazivanja o Musa'u, alihi salatu wa salam, prethodnom vjerovjesniku i poslaniku, i sihirbazima faraona koji su bacali svoje štapove, a one su se, ti štapovi se pretvarali u zmije, pretvarali se u brda zmija koje bi se kretalo. To bi se ljudima priviđalo od zmija, od tih štapova, prije svega da su zmije, od zmija da su brda koja se kreću. Zatim, nakon ovih vrsta sihra. Od vrsta jeste i sihr ludila. Sihr ludila. Dakle, sihrbazi znaju napraviti sihr da čovjek poludi, da osoba poludi, da joj se oduzme razum. Kod nas, nažalost, takve osobe se stacioniraju na određeno mjesto, odvoje se od drugih ljudi i davaju im se možda nekakvi lijekovi, tablete, samo za smirenje, umirenje, da ne bi bili agresivni, da ne bi bili napasni i sl. Dok im se adekvatan lijek dali iz neznanja ili nečega drugog ne nudi. Dakle, ljudi kojima se oduzeo razum trebaju pristupiti šariatskom liječenju, liječenju Kur'anom, zasigurno za njih postoji lijek u Kur'anu. Uzvišeni Allah nije dao bolest, a da za nju nije dao i lijek. Bolest ludila najčešće biva uzrokovana ili putem sihra ili bude uzrokovana džinskim napadom da džin uđe u čovjeka, da čovjek udari na džina, učini nešto nažao džinu, nešto što on ne voli, a zatim nakon toga džin ulazi u njega, izbezumi ga, oduzme mu razum, boravi u njemu i na takav način on upravlja njime. Islamski učenjaci za ovu vrstu sihra najčešće spominju hadis Haridje ibn Asalta koji prenosi od svoga Amidje. Dakle, Amidja od Haridje došao je kod Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, primio islam, podučio se određenim propisima islama, zatim krenuo da se vrati svojoj kući. U povratku do svoje kuće prošao je pored naroda, među kojima je primijetio čovjeka svezanog u lance, čovjek koji se nije mogao nikako drugačije kontrolisati osim da se sveže u lance. Zaustavio ga je taj narod, pitao odakle dolazi, kada su saznali da dolazi od poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam i da je on jedan od njegovih ashaba, upitali su ga imali za ovog našeg prijatelja, kod tvoga prijatelja lijeka kod tvoga prijatelja od kojeg se ti sada vraćaš, da li ima lijeka kod, za ovog našeg prijatelja? Pa je Harid, Haridžin Amidža, Amidža Haridža ibn Salta, prišao u tom čovjeku koji je bio svezan u lance i proučio mu suru El Fatiha, suru koju svaki od nas većinom zna. Međutim, potrebno je ubjeđenje da smo ubjeđeni da učenje Kur'ana je lijek, da koristi svima, živima, bilo oni da su zdravi, da su normalni ili bolesni. Učenje Kur'ana sigurno koristi. Proučio je suru Al-Fatiha poznavajući njeno značenje sa ubjeđenjem i od čovjeka je otišlo ono što je bilo pri njemu. Otišlo je ludilo. Vratio mu se razum pa njegovi sugrađani, njegovi su narodnjaci, svi sretni, ponudili su ogromnu nagradu Amidži od Haridže ibn Salta. On je uzeo tu nagradu, međutim, nije bio siguran smije li uzeti ili ne smije li to zadržati kod sebe ili ne, pa se vratio ponovo Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam da ga priupita smije li on za sebe zadržati to ili ne, je li ispravno postupio ili ne. Pa, kada je došao Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam, pitao ga je vjerovjesnik šta si učio, šta si proučio. Kada je rekao da je proučio suru Al-Fatiha, rekao je otkuda si znao da je sura Al-Fatiha lik. Kako si znao da je učenje sure Al-Fatiha lijek za takve bolesti? Jesi li kazao još nešto mimo Fatihe? Jesi li nešto govorio od sebe? Kaže ne, proučio sam samo suru Al-Fatiha rekao je poslanik alihi salatu wasalam, tada onda uzmi to što si, to što si dobio. Dakle, učenje Kur'ana zasigurno je lijek za oboljele od ove bolesti, za nerazumne, za one kojima je otišao razum. Pojedine osobe se i rode sa ovom bolesti. Ne mora značiti ako je od rođenja uzet mu razum, da nije uzrok sihr ili džinski napad. Mnoge majke znaju biti obsihrene. Mnogim majkama zna se napraviti sihr pa da u trudnoći se taj sihr prenese i na njeno dijete. Nikada ne treba gubiti nadu. Kod Allaha subhanahu wa ta'ala zasigurno ima lijeka za sve, za svaku bolest. Kao što je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, nije Allah dao ni jednu bolest, a da za nju nije dao lijek osim jedne bolesti, a to je starenje, odnosno smrt. Zato nema lijeka. Za svaku drugu bolest ima lijek. Kur'an je zasigurno lijek za sve. Allah subhanahu wa ta'ala na nekoliko mjesta u Kur'anu spominje da je Kur'an šifa li nas, da je Kur'an lijek za sve ljude. Došlo je općenito lin nas, općenito za sve ljude. Od pokazatelja ovoga ludila, iako dakle, svi mi možemo primijetiti te simptome, pokazatelje, ali dakle, evo, neki od njih su rasijanost, rastrešenost, veliki zaborav, izbezumljenost, nerazumljiv govor, neobičajno strašni pogledi. Kada ga vidiš, pogledaš ga, primijetiš kako je njegov pogled strašan, kako je ukočen, kako je pun čuđenja. Zatim, nemogućnost dužeg boravka na jednom mjestu. Takve osobe ne mogu se strpiti na jednom mjestu da budu, dakle, normalno. Ne mogu na jednom mjestu duže vremena da odsjednu. Zatim, neustrajnost u jednom poslu, nevođenje računa u svome spoljašnjom izgledu. Također, ponekada ih ludilo toliko udara u glavu da odlaze ne znaju ni oni sami gdje borave na nepoznatim mjestima, spavaju na svakakvim mjestima i sl. Zatim od vrsta sihra jeste i sihr apatije, sihr usamljenosti, potištenosti, povlačenja u sebe. Takve osobe kojima se napravi ovaj sihr imaju potrebu za osamljivanjem, za potpunim izdvajanjem od drugih preziranjem drugih ljudi, preziranjem sastajanja s drugim ljudima, stalno šute, misli su im rastrešene i, dakle, e, kada ih pogledaš, ti bi rekao da su oni smireni, da su blagi, međutim, tako se ponašaju pod dejstvom ove, ove bolesti. Zatim, sihr došaptavanja i haluciniranja. Sihr došaptavanja, haluciniranja, slično, je li kao sihr priviđanja. Osoba najavi, kojoj je napravljen sihr najavi, kao da čuje da je neko doziva. Doziva je njenim imenom. Okreni se desno, nikoga nema. Okreni se lijevo, nikoga nema. A ona kao da čuje da neko je dozijava baš po njenom imenu. U snu ima strašne snove. Vidi kako pada s velikih visina, kako je proganjaju nekakve životinje, Zatim ima velike vesvese, nejasnoće u javi. Stalno što god radi nije siguran. Bilo da klanja, bilo da se abdesti, ostaje satima na abdestu, satima na namazu prođe i zna ih čak proći i namasko vrijeme, a oni nisu klanjali, nisu klanjali taj namaz. Dakle, Ovakvi su simptomi ovoga sihra, haluciniranja ili došaptavanja. Do ovog sihra dolazi da na takav način da sihrbaz šalje džina. Govorili smo dakle da sihrbazi rade sa džinima, surađuju sa džinima. Pa džini traže od sihrbaza da oni učine nekakvo gnusno dijelo, ogavno dijelo, a džini će njih služiti. Kada sihrbaz učini ono što traži džin od njega, onda džin odlazi. Sihrbaz šalje džina do ovakve osobe, džini su, i samo im ime govori, jeli, skriveni, ne možemo ih mi vidjeti, oni nas vide, mi njih ne vidimo i oni se nalaze pored bolesne osobe koja je obolila, dakle, od ove bolesti, ima halucinacije i slično i oni ga dozivaju po njegovom imenu. On se okreće desno, lijevo, ne vidi normalno, ne može da vidi džina. Zatim ulazi u njega, pravi mu e, strašne snove kada spava na večer jeli, i slično. Tako da ovo može, ovaj sihr kasnije prerastra u sihr ludila. Osoba koja ima halucinacije, sluša, ne vidi nikoga, kasnije može da jeli, oboli i od ludila. Zatim sihr bolesti. Sihr bolesti. Mnogi učenjaci kao dokaz za ovu vrstu sihra navode bolest Ejuba alihi salatu wasalam, vjerovjesnika, poslanika koji je živio prije. Bio je u bolesti dugo vremena, mnogo godina, bio je bolestan. Allah subhanahu wa ta'ala govori o njemu i toj njegovoj bolesti i spominje njegove riječi Dakle, on se žalio, jadao Allahu subhanahu wa ta'ala na svoju bolest indirektno tražeći lijeka, a govorio je mesen je šeitan. Dotakao me je šeitan. Pa zbog toga islamski učenjaci bolest Juba alihi salatu veselam smatraju dakle bolesti od ove vrste, od vrste sihra, odnosno džinskog, džinskog djelovanja. Kao dokaz i sunneta, islamski učenjaci za ovu vrstu sihra spominju riječi Allaha, Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, u kojima kaže kuga, kuga je ubod vašeg neprijatelja, džina, i vama za nju pripada šehadet. Kuga je ubod od vašeg neprijatelja, od džina, i vama za nju pripada šehadet. Ako umrete u toj bolesti, ako ne budete mogli naći lijeka, ne budete znali šta je lijek, ne tražili lijeka, ne budete znali uopće da je to bolest od takve vrste, ako umrete, onda vam zato, ako Bog da pripada, pripada šehadet. Hadis je zabilježio imam Ahmed, šeh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim. Zanimljivo je ovdje da spomenem riječi velikog poznatog islamskog učenjaka, našeg savremenika koji je umro, ali živio je, dakle, u ovom našem vremenu, Abdullah ibn Abdurrahmana Džibrina, koji se bavio između ostalog i ovom naukom. Dakle, liječenjem od sihara, uroka, džinskog napada, tako da njegove riječi imaju težinu u ovoj oblasti. Kada on govori o ovoj vrsti sihra, sihra bolesti spominje bitne činjenice za nas, da razmislimo o njima, da nakon riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam, ovih i sličnih riječi, drugačije se obhodimo prema našim bolestima, pa čak, dakle, i teško izlječivim bolestima. Kaže šeh Džibrin, rahimehullahu ta'ala, što se tiče sihra bolesti, rečeno je da većinu teško izlječivih bolesti uzrokuju džini koji su potčinjeni sihrbazu. Kaže se da većinu teško izlječivih bolesti uzrokuju džini koji su počinjeni sihrbazima. Oni ulaze u osobu. Džini ulaze u osobu i obustavljaju efikasno djelovanje pojedinih njegovih organa. Iscrpljuju tijelo, povećavaju bolest, nakon čega ljekari ne nalaze lijeka, već samo davaju tablete za smirenje. Zar nemamo takve bolesti kod nas? Zar nemamo takve bolesnike u našim porodicama? Da. Kaže, džini ulaze u osobu, obustavljaju efikasno funkcionisanje pojedinih organa, iscrpljuju tijelo, povećavaju bolest, nakon čega ljekari ne nalaze lijeka, već samo preporučuju tablete za smirenje. U ovom slučaju preče je da se uči šariatska rukja, odnosno da se uči Kur'an, da se uče zikrovi dove koji su prenešeni od Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Kaže še Džibrin, u ovom slučaju preče je da se uči šariatska rukja koja sigurno više djeluje na umirenje i iscijeljenje dotičnih bolesti. Zatim spominje iz svoga iskustva neke od tih bolesti, kaže poput raka, poput raka, poput tromboze, poput infarkta, poput paralize i sličnih bolesti. Te bolesti bivaju uzrokovane od strane džina, koji ili sam ulazi u ljudsko tijelo ili po naredbi sihirbaza. Zapamtimo, 95 bolesti koje se nalaze pri nama uzrokovani su ovim nevidljivim svijetom od strane džina ili od strane poganih sihirbaza koji to rade sami od sebe ili po naručbi nekoga koji tu svoju naručbu, naručbu dobro platio i zavisti prema drugima, ne može da podnese da drugi lijepo žive, da drugi imaju, pa odlazi sihrbazu, plaća mu mnogo, samo da napravi sihr tom i tom, da taj oboli, da taj ostane bez porodice, da taj ostane bez imetka i slično. Pokazatelji ovog sihra, sihra bolesti, veliki umor, osoba je stalno umorna. Zatim stalni bol u jednom od dijelova tijela, grčenje, skupljanje, smežuravanje kože, zatim paraliza pojedinih dijelova tijela ili potpunog tijela, prestanak rada nekog od čula, nekog od osjetila, rastrešenost, povlačenje u sebe, izbjegavanje drugih, prezir, preziranje sastajanja s drugima i sl. Sve ovo može se dakle desiti i pod uticajem drugih dakle okolnosti, pod drugim okolnostima. Međutim, ukoliko kada se počne učiti Kur'an, takva osoba, bolesna, od raka, od paralize, tromboze i slično što je spomenuto, ukoliko počne osjećati glavobolju, ukoliko se počne pomjerati njegov određeni dio tijela, poigravati i slično, onda znajmo da je ta njegova bolest od koje boluje, u kojoj se nalazi, uzrokovana sihrom, Pa dakle, nastavimo učiti joj Kur'an. Nastavimo takvu osobu liječiti Kur'anom Allah subhanahu wa ta'ala i da će, joj, da će joj lijeka ako je Allah odredio da ostane živa od te bolesti. Zatim, sihr krvarenja. Postoji sihr krvarenja. Islamski učenjaci sihr krvarenja smatraju istihazom. Poznato kod žena istihaza. To je dakle isticanje krvi i nakon mjesečnog ciklusa, nakon što ih prođe ciklus, menstruacija, krv i dalje nastavlja isticati. Do duše nije ista krv kao krv u toku menstruacije, ali dakle, ona se promijeni, svojstvo joj se promijeni, izgled, okus, miris, zatim dakle, nastavlja isticati nenormalno, na određeno vrijeme. Pa ta bolest isticanja krvi također je uzrokovana sihrom. Uzrokovana je sihrom. Spominju se hadisi koji govore o tome. Spominje se da je došla žena, ashabika Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam i požalila se na to isticanje krvi i pitala da li da ostavi namaz. Pa je rekao Allah poslanik alihi salatu wasalam ne, to nije menstruacija, već je to samo šeitanski ubod, u venu. Šeitanski ubod u venu. Dakle, spominje se iz drugih hadisa da šeitan ulazi u ljudsko tijelo i da kola ljudskim tijelom putevima kojima kola krv. Dakle, venama. Pa šeitan dođe u tu poznatu venu u maternici žene i nju provode nakon čega ističe ta krv. Krv jeli koju mi, islamski učenjaci, smatraju jeli, istihazom. Zatim sihr za postavljanje braka. I to je zadnja vrsta sihra. Sihr za postavljanje braka. Da osoba bila žensko ili muško ne ženi se, ne udaje se. Nikako ne može da pronađe odgovarajuću osobu za brak. Kogod joj dođe, kome god on ode, nikomu se ne svidi njoj se također kogod dođe od prosaca ne svidi. To je sihr za postavljanje braka. Neko je zavidan na ljepoti njegove kćerke, tamo druge kćerke, od drugoga, zatim odlazi sihrbazu, traži od njega da napravi sihr to i toj, kćerci tog i tog, imućnog, uglednog, dobrog ili slično, koje god ne može da podnese, pa ovaj šalje džina, on ili biva kod te ženske osobe ili ulazi u nju. Ukoliko pronađe određenu situaciju, odgovarajuću situaciju da uđe u nju, onda to i čini. Postoje dakle određene situacije koje prate džini i iskorištavaju ulaze u osobu. Ako ne nađu te situacije, ne desi im se, osoba se čuva, uči, je li slično, vodi računa e, kada se prepadne, da se sjeti Allaha subhanahu wa ta'ala, kada nešto radi, da to radi sa spomenom Allaha subhanahu wa ta'ala, tako da napravi štit sebi od šeitana, od džina. U tom slučaju onda on boravi kod nje. Ukoliko uđe u nju žensku osobu koja je na udaj i koja bi htjela da se uda, kad god joj neko dođe i pita džin njenim jezikom da oni koji su sluča, slušali liječenje Kur'anom oboljelih osoba od cihra, od džinskog napada mogli su da čuju kako džini progovaraju iz osobe njihovim jezikom. Pa ukoliko uđe u ovu djevojku, onda kad god dođe neko da je prosi, tada džin odbija tog prosa njenim jezikom, govori da nije za udaju, da neće da se uda za njega. Ako ne uđe pak u nju, boravi onda džin pored nje i kada god koji dođe prosac, on joj prikazuje njega u ružnom izgledu. Mijenja njegov izgled. Jeli, dešava joj se da ga vidi u drugom izgledu, priviđa joj se da on nije u onom stvarnom izgledu, već da izgleda nekako drugačije, uglavnom ružnije, onako, jeli, da ona osjeti antipatiju prema njemu, da ga da ga odbije. I to se dešava i muškim osobama i ženskim osobama. Zna se desiti također kada prosac dođe u neku kuću da osjeti strah u toj kući. Jeza ga obuzme i njemu se prividi mnogo što u toj kući tako da poželi samo da izađe. Kakva ženitba, kako što? Poželi samo da izađe iz te kuće i da nikada ju se više ne vrati. Dakle, sve je to s ovim razlogom da se zapostavi brak, da se ne stupi u bračnu vezu. Od pokazatelja ovoga sihra jeste glavobolja s vremena na vrijeme koja ne prolazi ni nakon uzimanja lijekova, zatim viđanje prosca u ružnom izgledu, često razmišljanje, rastrešenost, nemir, rastrešenost u toku sna pogotovo, ne može se dugo spavati, ponekada se javlja bol u stomaku, bol naročito u e, donjem dijelu kičme i slično. Ovo su bile vrste sihra. Vrste sihra. Kako, na koji način liječiti sihru? Šta je to džinski napad? Kako njega liječiti? I kako se prije svega zaštititi od svega toga? Možemo li se zaštititi da nam se ovo ne desi ili da, ili da smanjimo mogućnost dešavanja sihra ili ulaska džina u naše tijelo, o tome ako Bog da govorimo u našim narednim emisijama. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će biti njegovi iskreni vjernici, iskreni sljedbenici Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi sallam koji će slijediti ono što čuju, slušati pomno kada se govori iz Allahove knjige i knjige njegovog poslanika Muhammeda alihi salatu wasallam sunneta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 aman